Walipomwambia watu wake, usijigambe, hakika Mwenyezi Mungu hawapendi wanaojigamba. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين na utafute waliokupa Mwenyezi Mungu makazi ya wala usisahau fungu lako la dunia nawe fanya wema kama Mwenyezi Mungu alivyokufanyia wema wewe wala usitafute kufanya ufisadi katika ardhi hakika Mwenyezi Mungu hawapendi mafisadi qala innama utituhu ala ilmin indi اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون Akasema, kwa hakika nimepewa haya kwa sababu ya elimu nilionayo. Je, hakujua kwamba Mwenyezi Mungu keshawaangamiza katika vizazi vya walio kabla yake watu waliokuwa wenye nguvu zaidi kuliko yeye na wenye makundi makubwa zaidi kuliko yake na wakosefu hawataulizwa habari ya dhambi zao. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم Basi akawatokea watu wake katika pambo lake. Wakasema wale waliokuwa wanataka maisha duniani. Laiti tungelikuwa tunayo kama aliopewa Karun. hakika yeye ni mwenye bahati kubwa. Waqala alladhina utul ilma waylakum thawabu Allahi khairul liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa as-sabirun. Na wakasema wale waliopewa elimu, ole wenu. Malipo ya Mwenyezi Mungu ni bora kwa mwenye kuamini na akatenda mema wala hawatapewa hayo isipokuwa wenye subira. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين Basi tukamdidimiza yeye na nyumba yake katika ardhi, wala halikuwepo kundi lolote la kumnusuru kwa Mwenyezi Mungu, wala hakuwa miongoni mwa wanaojitetea. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون Na wale waliotamani kuwa pahala pake jana wakawa wanasema kumbe Mwenyezi Mungu humkunjulia riziki amtakaye katika waja wake na humdhikisha amtakaye ingelikuwa Mwenyezi Mungu hakutufanyia hisani angelitudidimiza kumbe makafiri hawafanikiwi الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sura hii inasimulia kisa cha Karuni naye alikuwa katika kaumu ya Musa akapanda kiburi juu yao kwa kughurika kwa nafsi yake na mali yake na mwenyezi mungu alikuwa kampa hazina za mali mengi, hata ikawafunguo zake tu zikiwemea kundi la wanaume wenye nguvu. Na alipogurika na neema mwenyezi mungu juu yake na akakufuru kwa sababu yake, watu walimpa nasaha wakamwambia, Usidanganyike kwa mali yako, wala furaha kwa ajili yake, sikusaliti hata ukacha kumshukuru mwenyezi mungu. Kwani hakika mwenyezi mungu hawapendi watu waliodanganyika na wakasalitika. Na funzo la kisa hichi ni kuwa makafiri waliomkataa Muhammad sallallahu alaihi wasallama walighurika na mali yao. Basi Qurani inawaelezea kuwa mali yao si chochote cha kutajika ukilinganisha na mali ya Karuni. Na katika utajiri na neema alizokupa Mwenyezi Mungu, toa fungu kwa ajili ya njia Mwenyezi Mungu na tenda amali kwa ajili ya makazi ya akhera na wala usinyime nafsi yako fungu lake kwa matumizi ya halali katika dunia na wafanyie wema waja wa Mwenyezi Mungu kama vile alivyokufanyia wema wewe kwa neema zake wala usifanye uharibifu katika ardhi ukapita mipaka ya Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu hawafurahi mafisadi kwa vitendo vyao viovu basi Karuni hakusikia nasaha ya watu wake na akasahau fadhila Mwenyezi Mungu iliyo juu yake na akajifanya hajui kwamba Mwenyezi Mungu alikwisha waangamiza wengi waliomzidi yeye sana katika uwezo na mazoezi ya kuchuma mali kwa njia mbalimbali za uchumi. Na wakosefu hawaulizwi madhambi yao, kwani Mwenyezi Mungu mtukufu anayajua. Basi wataingizwa motoni bila hisabu, kuulizwa kwao ni kwa ajili ya kutayarishwa tu. Na Karuni hakujali nasaha za watu wake, akawatokea naye kajipamba mapambo yake wakadanganyika naye wale waliokuwa wanapenda starehe za maisha ya dunia na wakatamani nao wangelikuwa nayo mali na hadhi kubwa ya maisha kama aliyopewa Karuni. Ama wale ambao Mwenyezi Mungu amewaruzuku elimu yenye manufaa hawakusalitika na hayo, wakawaelekea waliodanganyika kwa kuwa nasihi wakiwaambia, msiyatamani haya wala msiache dini Kwani yaliyoko kwa Mwenyezi Mungu ya thawabu na neema ni safi zaidi kwa mwenye kuamini na katenda mema. Na hiyo ni nasiha ya kweli ambayo hawaikubali ila wenye kuzipiga jihadi nafsi zao na wakasubiri katika utiifu. Mwenyezi Mungu akamdidimiza katika ardhi na ardhi kammeza yeye na nyumba yake na vyote vilivyokuwemo ndani yake, mali na mapambo yake hakuwa na wasaidizi wa kumkinga na adhabu ya Mwenyezi Mungu na wala yeye mwenyewe hakuweza kujinusuru nafsi yake. Na wale waliokuwa karibuni wakikitamani cheo chake cha duniani wakawa wanatamka maneno ya masikitiko na majuto baada ya kuyafikiri aliyomsibu yeye. Wakawa wanasema hakika Mwenyezi Mungu humkujulia riziki ya mtakaye katika waja wake waumini na wasiokuwa waumini na humvikisha mtakaye katika hao. Na wakawa wanasema kwa kushukuru. Laukuwa mwenyezi mungu hakutufanyia hisani kwa kutupa uongofu tukafuata imani. Na akatuhifadhi tusiporonyoke angalitutia katika mitihani kwa kutukubalia tuliyokuwa tunatamani na akatufanyia kama alivyomfanyia Karuni. Hakika wanaoipinga neema ya Mwenyezi Mungu hawafanikiwi kwa kuokoka na adhabu yake.